Не откажусь, по тому как. Артем засовався на лавці, а тоді повернувся до батька, кашлянув. Я, понимаешь, насовсем к тебе приехал. Что-то потянуло, такие ось делишки. Даже выписался оттуда, чтоб концы отрубить. Хозяйничать, думаю, помогу, хату подрихтую. Я же еще не старый, так что... Вернувся я додому, тату. Можна теперка уже й умирати, подумав Яків, коли син скінчив говорити. Хоча ні, треще таки буде того цвіркуна послухати. Раптом він відчув, як на щоку з його старечого ока викотилася сльоза. Одна, друга і ще одна з правого ока. Чого ж плачеш, старий? подумав Яків. Кінець озвученої книги. Озвучено студією звукозапису УТОС 2011 рік.